Oj, vi tackar för de varma applåderna. Det var nästan som på nygammalt. drömmen jag dig pussar På läppen och lite här och där mm, Men imorgon du för mig lussar Med kaffe och gott öre och fett men i drömmen vill jag stanna för eviga tider år hos dig och din kaffepanna med alla skälen så Jag har sett dig så många gånger på gatorna där du går. Jag har i tysthet skrivit sånger när min längtan har blivit för svår. Men när jag vågar ej till dig tala, där är till jag alldeles för blyg. Så jag får gå här ensam och kvala och kika lite grann i smyg. Men i drömmen jag dig och läppen och lite här och där. Varje morgon du för mig lussar med kaffe och gotter och bär. Men i drömmen där vill jag stanna för eviga tider och år. Hos dig och din kaffepanna och lägga alla skären så. Det är smidigt som en vidja, dina läppar har ögonens kulör. Och om jag hade tid, jag skulle jag studera till charmör. Men dina lösögon fransman har säkert sitt ursprung i Paris men mellan oss finns ett pansar som medan lyser drömmen sys Men i drömmen jag dig pussar På läppen och lite här och där Varje morgon du för mig lussar En kaffe och gott öl och bär Men i drömmen jag vill jag stanna För eviga tider och år Hos dig och din kaffepanna Och lägga alla själens sår Men i drömmen jag dig pussar På läppen och lite här och där Varje morgon du för mig lustar med kaffe och gotter och bär. Men i drömmen vill jag stanna för eviga tider och, Hos dig och i kaffepannan och lägg alla själen så. Och lägg alla själen så. Och lägg alla själen så. Och lägga, lägga, lägga alla själen så. Cha, cha,